Ерүсалим хүрэх замд нь ийм хэрэг болов. Есүс Самари Галилеудгийн заагаар явж байж түүнийг нэгэн гацаад нь хурц ирэх үед зайдуу зогсож байсан уян үзтэй 10 хүн түүнтэй уулзлаа. Тэр дууга өндрөсөн Есүсээ зэнтэн биднийг өршөөгөөч гэв. Есүс тэднийг харуутаа яв өөрсдийгөө тахилц нарт үзүүлэх гэжээ тэд явах зураа цэвэршсэн байлаа. Тэдний нэг нь өөрийн эдгэрснийг хараад буцаад буцаан ирж цаангаа дуугаар тэнгэр бурханыг алдаршуулан Есүсийн хүлдэн нүрээрээ унааж түнд талархлаа өргөв. Тэрс Самарихийн байжээ. Есүс 10 хүн эдгэгдсэн биш үү? Харин бусаад нь бусаад 9 хаан байв. Тэнгэр бурхандаа дрийг нь Өргөхөөр энэ хариу үнхнээс өөр хинч буцаад ирсэнгүй юу гэд. Тэр түнд бас өөрийн замаар яв. Итгэл чинь чамайг идгээлээ гэв. Эзний юу? Мен хашаа татлаа тань бат бат glonimentroria. Den är under dörren. Orulsult, irsant, irbeirla. Um, Og gloert. Um, Bosorgetekman, amaranzuilbichte, den jalangoya, butensainodor. Harin rebit, bosorquebol, bitchinzuich. Shinyumiki, Rararkwe, Utserkwe, Sansorkwe. Ketgik, Tanar, Sain Medetek, Bit, Sain Medetek. Tegetbuten Sain Odor Bolgon, Bit, euh, Yoslol Togoldor, Time, Tenger Burni Ugik, Teget Susek Nodin Rut, Bit Ni Rut, Tenger Burni Uk, euh, Gunutak Teim. Euh, Mongol Rel, Yeron, Dafra d'Afrarotakte Timen, hein? dafra Krelek, d'Afrarotakte Baidik, kik Tanar Saimedetek. Tengebuchniuk, Boyo Bibel, Soudar, Timen, Irlon Dorlon Takte, Teget, Enserran Globit, entouré Irrek Souler, Timen, Bolom Te Teget Imeru, Edger, Dorlon Utak, Utak Uchirioué. Nekduge butak an bol uh, body tutak boyu uchkitsan tak. erbel teruid yu bol sombe. Royer dugar utak uchir yu an bol itkelin utak uchir. Boyu uh, tenger borni ugik. Uh, sans sni davra, time sans yunt itker bolanj Itkelin Gorab tu gavlo takuchir yu egerer an bol yos tsuin bo yu yos surta roni u takuchir. Teget tenger burni u gik an sansot bioto yu rir yos tewe. Timas sulpant. Teget dograb tu gavlo takuchir yu egerer an bol neid varin u takuchir. Bo yu Jesus Christin ten u gik sansot ime bioto yunt a neid achbolno. Аарон хүн Иесустэй үлсний радавра игрүүл болсон. Аграрин тэдгэрийн дотроос ганцхан хүн Иесуст Иесус руу бусаж ирээд түнд талаархал илэх хэлсэн тийм ээ. Тэгээд Иесус гарan гарan гэрат тийм үү ганцхан хүн над руу ирсэн. Anan yamarnutak teregecher, metetz. Tengerbran bitni monchanarik ilechiltek. Gerar zuil barkotime, shishan bich arlandront nonkoxontime, zelchoxon. Et gantrandrum nadat bairla ketchrilsan. Gantrandrum nadroiret mon boussagirs oxonte. Bitunik sain metetek. Ah, Talarral setkel ketekman. Ah, austère. Gamnugeltan, bolsembol, bi Jesus te, ulsar Termini zabirlik, termini durolog, urgel chanstok. Tengerburni ro, Tengerburni amin boyou, toxrochit, arion nandin, Bagabolos, termini mu, mini jadus albirlik urgelschonstok. Teget bi, tontru bas, jak adilchon, teme, o etzantan, namek orchogoch, getschrelchbon. Bi und, gunt, ikketschbon. Bas nix will baga. Jesus Christin getsch, ah, teme, a boss, mariage, 마리아치 shin chamek itkele kechelsen. Anania marotaktewe itkelin khuft Mini olox nor a ta iler iler gedekmon avralin zam gesanotakte. Rirwe bit shinset kelesse tangerbuchanda talachra iler ilvel tunt astuzik raruilar. Astuzik raruilar gedekman uh, bitni montchanar. Rum, runtchanar getschrelmer bai. Unit bitki mardarle. Joron mongolchut unik sein medetek, time. Uh, astuzik raruilar gedekman uh, irem tschuralsui. Utschran Bitni-Setgeld Autor, Tim Randlagbaga. Un Bol Bitni Afralin Sam, was ein Bol Bitni Monchanar. Der Getten Dolochonok bi Time, et Gerod Rudet, ein Tuche Bototschpolmo. Rirve Nekrum, symbol, ne Sambol, ach Bitunt, Ashtusi Gratuila Verlette. تجد خانجين شوخال أمبول تلخال ست كالتما إم ست كاليت بيت بولوف سخولا خيركتة تلوف شخولا خيركتة تلوف شخولا خيركتة أنبول بيتني يخصو تخوني تسام بيتني ونودخلين تما يتسوين أتاك سلسين أتاكوتشير يوه نايد غارين أتاكوتشير 민이나이가 호도교회 잡상 보디 만에 catholique un ulam shlalindagu unsan yoslol baga orni unsan yoslol c'est un bol ugal teget ugal un euh, bolor nani C'est un de usar ou Langeland, Tengerbourg, Bitnik, Arium Bodwolsen. Bas, Orin Rourdout, Orin Rourdout, Bitnik, Bodwolsen. Ah, Nere, Beyak, Jesus te dit Bolson Getch, naida Chibolno. Teget, Sacha Bitunik oilkot mini ruptzaiak, zu sekten Un mini ruptzaia, Jésus te, Jésus, sin ruptzaia te adil bolsan. Royer gar un schlagar ulanchlan bit, unig medajaf santime. Rerve bit on te rent symbol, mont on te rent amit baer bolno. Rebittetschweg, montonterrant transchlafboln. Bitni neidvarjue, mini rutzaia. Jesus Christin rutzaia, hoyerin horont yalga barko. Bouyou, bit, euh, tengerin rutzaia tables. In serran medebain, en bol bitni, euh, ulanschlalin dagu, arion sudrin, Бүгдээрээ босорой. Би Тэнгэр газрыг бүтээж төгсөж ичээ. Тэнгэрээ би